kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. bugun jang qilmasa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيركم من تعلم القرآن وعلمه sizlarni eng yaxshilaringiz Qur'onni o'zi ta'lim oladida boshqalarga ta'lim beradi. Ta'lim olishlik, ilm endi uni boshqalarga ta'lim berishi endi amal. Ya'ni endi bu Qur'onni hifz qilgandan keyin ahlulloh bo'lishlik uchun ana shu Alloh va Rasuli maqtagan kishilarni safida bo'lishlik uchun unga endi amal kerak. Shuning uchun ham ulamolardan biridan so'ralgan ekanki, ilm yaxshimi, amal yaxshimi degan vaqtida amal yaxshi degan ekan bu kishi. Nimaga desa, amalga olim ham, omi ham muhtoj. Hamma muhtoj amalga. Va bugun islomni obro'sizlantirgan narsa islom safiga kofirlarni qo'shilmayotganligini sabablardan bittasi islomga amal qilmaslik bo'layotgan. Islomga amal qilmaslik bo'layotgan. Ilm ko'p. Doim aytganmiz, mana Azhar jamiasi Misrdagi mashhur universitet, islomiy universitet 1 million 200 ming talibi ilmi bor. 1 million 200 ming. Qatar davlatining 400 ming aholisi bor. Qatar davlatini aholisi 400 ming. Lekin bu islomiy universitetni talib ilmlari 1 million 200 ming. Ya'ni ilm bahr dengiz singari bo'layotgan. Lekin hayotda amal ko'rinmayapti. Shuning uchun hamma birodarlarga tavsiyamiz shuki, Alloh subhanahu va ta'ala'dan olayotgan ilmimizni foydali bo'lishligini va unga amal qilishini so'raylik. Chunki islomni islomni o'zi badnom qilgan emas. Amerikalik bir kofir musulmon bo'lib kitoblarni o'qib, islomning haqqoniyatini tanib, so'ng Pokistonga bir safar qilib kelgan ekan. Safar qilib kelib, Allohga hamd aytgan ekanki, men shu islomni kitobni yuzidan o'qib qabul qilibman. Agar musulmonlarni ko'rib keyin islomni qabul qil deganda men hargiz buni amal qilmasdim degan ekan. Ya'ni ya'ni musulmonlarni so'zi, amali islomdan emas. Masjidga 5 vaqt namozga kirib, ota-bobosidan qolgan rivoj namozini o'qib chiqadi-da, urf-odat bo'lib qolgan, lekin hayotda o'zaro muomalada tijoratda, siyosatda, davlat boshqarishda, kocha kuyda yurishda islomni ko'rib bo'lmaydi. Islomni g'arib bo'lgan holati tarixda bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, islom g'arib holatda boshlandi, yana g'arib holatiga qaytadi va g'ariblarga jannat bo'lsin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida islomni boshlanish davrida islom g'arib bo'lgan. Lekin bugungi kun singari g'arib bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida tirik Qur'onlar bo'lgan. Har bir tushgan oyatga amal qilgan sahobiylar bo'lgan. Ya'ni bu hadisni o'qib o'tayotgan vaqtida Badal islamu g'ariba. Islom g'arib holatida boshlandi dedilar. ge amal qilishlik Makka da imkoni bo'lmadi. Habashistonga chiqib ketishdi. Ya'ni Alloh Teala nozil qilayotgan oyatlarga, vahiyga Makka da amal qila olishmadi. Kofir mushriklar koymadı. Ya'ni musulmonlarning adadi ham kam. Bu vaqtda 12 yil 13 yil mobaynida Makka da musulmon bo'lgan kishilarning adadi 80 kishiga yetardi. Erkak, ayol va bolalar. Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning da'vatlari bilan 13 yil mobaynida 80 kishi musulmon bo'lgan ekan. Lekin 80 ta tirik Qur'on. 80 ta amal qiladigan mukammal ummat. Lekin bular g'arib bo'lgan. 1.5 milliard bo'lmagan bugunni singan u vaqtda son. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa bir hadisda aytdilarki, kofirlar sizlarni o'zlarini o'zaro bir-birini taomga chaqirgan singarin yeb tashlashlik uchun dasturxonni atrofiga chaqirgandagi jamlanadi, sizlarni qarshingizga deganda shunda sahobalar ajablanib, shunaqa holat ham bo'larmikin? Ya Rasulullah, o vaqtda musulmonlarning soni adadi kam bo'ladimi, ozchilik bo'lamizmi deganda yo'q, ko'p bo'lasizlar. Juda ham ko'p bo'lasizlar. Sizlarning saniyini adadini ko'p bo'ladi. Lekin sizlar suunu ustidagi kupikka o'xshagan bo'lasizlar. Suunu üstüdegi kupik singarin saniyini ko'p, adadini ko'p, lekin kofirlar nima sizlardan kokmayin. Sizlar kofirlardan qo'rqasizlar. Bu adad mana bugun ko'rinib turibdi shu hadisning mo'jizaligi ummat 1.5 milliard mana bundan 2 kun avval chorshanba kuni Isroil o'zini 60 yillik davlat qurganligini nishonladi. 2000 yil mobaynida yer yuzida xoruz dalil bo'lib yurgan Yahud to'ng'izlarning avlodi nima qilgan? Baytul Maqdis musulmonlarning birinchi qiblasini 1948 yilda bosib olgan. Ya'ni musulmonlarning qalbiga kirib kelib yer yuzda tarbadar bo'lgan yahudiylar Baytul Maqdis musulmonlarning birinchi yerini, birinchi qiblasini yerini bosib olgan. Baytul Maqdis birodarlar Falastin Tojikistondan 30 barobar kichkina. Falastin Isroil bugun bosib olgan yer Tojikistondan 30 barobar kichkina. Ya'ni bitta rayoniga to'g'ri keladi. Lekin yahudilar u yerni muqaddas deb biladi. 1967-yilda Misr, Suriya, Urdun uchta katta davlat. Ya'ni 48-yil bilan 67-yil orasida 19 yil bo'lgan. davlat qurilganiga. uchta davlat Isroilga hujum qiladi. Ki biz Falastinni qaytarib olamiz deydi. uchta davlat Misr, Urdun, Suriya. uchta davlat bostirib keladi. Faqat Falastinga hali to'la joylashmagan yahudiylar bilan urushyapti uchta tarafdan. 6 kun mobaynida jang bo'ladi. 6 kun mobaynida Misr, Urdun, Suriya uchchavsi ham mag'lub bo'ladi. Hatto yahudiylar Misrni poytaxtiga yaqinlashib qoladi. Balki Suriya, Urdun hammasini yerini bosib olishga yaqin qoladi. Hozirgacha 67-yildan buyog'iga nima? Juda ko'p Suriya, Misr, Urdunning yeri yahudiylar qo'lida. Bunga sabab nima? Bu yahudiylar ana shu yahudiylar Xaybarda shikast yegan, Banu Qurayza Madinada shikast yegan va bular yer yuzida darbadar bo'lib yurgan. Nimaga bosib oldi? Va katta davlat urushib mag'lub bo'ldi. 6 kunda mag'lub bo'ldi. Buni sababi nima? Yahudiylar 67-yildagi jangda oldilariga o'zlarini poplarni qo'yib, diniy olimlarni Tavrotni tilovat qilib kirgan jangga. Arablarchi Misr, Suriya, Urdun uchta davlat Misrlik Ummu Gulsum degan bir qo'shiq o'qiydigan, g'ina o'qiydigan ayolni qo'shig'i bilan jangga kirgan bular. Qur'on o'qib kirmagan bular. 6 kunda ishkasiga. Ya'ni adat bor. lekin g'ussa ko'pikka o'xshaydi bunga sabab nima ilm bor olimlar bor hofizi qur'onlar bor nimaga ummat hali o'zgarmaydi bu savolni har kim o'ziga berib qo'yish kerak yer yuzida 30 million yahudiy bor butun yer yuzidagi yahudiylarning adadi 30 million Chunki ular o'zini diniga da'vat qilmaydi. Yahudiylar o'zini diniga yahud bo'lmaganlarni da'vat qilmaydi. Chunki o'zini diniga boshqa insonlar inson munosib deb bilmaydi. Hatto yahuddan boshqa millatlarni inson suratidagi hayvon deb e'tiqod qiladi. Bularni Alloh deydi, bizni xizmatimiz uchun yaratgan deydi. Shuning uchun yer yuzida 30 million faqat. Bu degani ya'ni illik barobar kam musulmonlardan 1.5 milliard musulmon bor bular 30 million yoki 30 million yer yuzini idora qiladi va o'tdik ularni vatani ular vatan qilib olgan yer tojikistondan 30 barobar kichkina nima demoqchiman birodarlar islom bugun g'arib bo'lgan, lekin Rasululloh sallam zamonida g'aribga o'xshatmaslik kerak buni. E'tiqodi sus, amalsiz adadi 1.5 milliard bo'lgan musulmonni sahobalar zamonidagilar o'xshatmaslik kerak. Sahobalarni g'arib qilgan narsa ularni dinga komil amali edi. Bugun agar musulmonlar munofiqatlik qilsa, hamma joyda yashayveradi. Namoz o'qib, ro'zani tutgin, hajji qilgin, tamom. siyosatga aralashmasang, jihad qilmasang, ya'ni Qur'onga to'la amal qilmasang, yuraversan dunyoning har yerida ozodsan. Shuning uchun biz sizning safimizdan ham ana bu 1.5 milliard nomiga musulmon bo'lganlarni safini to'ldiradigan qorilar, olimlar chiqmasin, birodarlar. Balki tirik Qur'onlar chiqsin. Tirik Qur'onlar chiqsin. Chunki salaflardan birini so'zi bor islomni avvalini nima o'nglagan bo'lsa oxirini ham shu narsa o'nglaydi islomni avvalini nima o'nglagan bo'lsa oxirini ham shu narsa o'nglaydi islomni avvali qaysi holatda boshlandi nimaga umar ibn hattob 7 yilda sura baqarani yodladilar 7 yil mobaynida sura baqarani umar ibn hattob yodlagan ekanlar hibs qilgan ekanlar nimaga ular uchun muhim bo'lgan narsa amal edi Bugün amal maydoni yo'q, Allah Allohga hamdlar bo'lsin. Nisbatan biz sizga shu ne'mat berilgan amal qila olamiz. Keyin Nisbi amal qilmaylik, to'la tuksa amal qilaylik. to'la tuksa amal qiladi. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih hudal lil muttaqin. Qur'ondagi tartibda kelgan ikkinchi sura Fotihadan keyin sura Baqarani avvalida Alloh taolo zalikal kitobu la rayba fi. Bu kitobni Allohning huzuridan ekanligiga, bu samoviy kitob ekanligiga shak shubha yo'q. Haqiqiy kitob bu. Va bu kitob hudallil muttaqin. Muttaqilar uchun bu hidoyat. Ya'ni demak, arabchani bilganlar uchun hidoyat emas. muttaqilar uchun hidoyat. Umar ibn Xattob Ubay ibn Kabdan so'ragan ekanlar. Taqvo degan nima degan deganda bu kishi javob bergan ekanki, Umar tikanzor ichida yurganmisiz? Tikanlari bor. Tikanzor ichida deganda, ha yurganman. Qana qilib yurardingiz deganda butun vujudim bilan ehtiyot bo'lib yuramanki shu tikan kirib qolmasin mana. jasadimdan shuni taqvo degan yoki umar ibn abdulaziz tafsir qilgan ekanlar taqvoni sening mavloying seni nahiy qilib qaytargan joyda seni ko'rmasligi bu taqvo degan ekanlar amallar faqat muttaqilardan qabul bo'ladi qur'on o'zini hidoyat nurlarini muttaqilar uchun beradi Qur'ondan ta'sirlanmayotgan odam bilsinki, u muttaqi emas u. Qur'onni tilovat qilib ham gunoh qilyotgan odam bilsinki, u taqvodor emas u. Va muttaqilarning birinchi sifati Alloh taolay aytayaptiki, allazina yu'minuna bil g'ayb. Ular g'aybga iymon keltirgan kishilar. Muttaqilarning birinchi sifati nima ekan? Qur'oni Karimdagi muttaqilarni tafsirlayotgan Robbil alamin aytadiki, ular g'aybga iymon keltirgan kishilar. G'ayb Alloh subhanahu va taologa iymon keltiradilar. Ya'ni kofirlar aytgan singarin faqat ko'zga ko'ringan narsa emas, balki ko'zga ko'rinmagan olamga iymon keltiradi u. Allohning vahdoniyatiga iymon keltiradi. Allohning asmo sifatlariga, ism va sifatlarga iymon keltiradi. O'tgan barcha payg'ambarlarni tasdiqlaydi. G'aybda o'tgan ummatlarni qissalari Qur'ondagi uni tasdiqlaydi, so'zsiz tasdiqlaydi. Va eng muhim narsa o'zini xoliqi Alloh ekanligini u yaxshi biladi. Allohni basir ekanligini, ko'rib turganligini yaxshi biladi. Sami ishtiyobkanligini yaxshi biladi. Xabir xabardorligini yaxshi biladi u. Hatto uning taqvosi shu darajaga boradiki, anta abudalloh ka annaka tara. In takun tarahu fa innahu yarak. Bu taqvoni darajalari bu. Ihson Cibril söylediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Cibril aleyhisselam İhsan ne? Mal ihsanu degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuna dediler ki en ta'budallaha ke'enneke tara fe illem tekun tara fe innehu yarak Allah'ını kurup durgende ibadet kılasan. İbadet fakat beş vakt namaz emas. Beş vakt namazda Müslüman bulup namazdan çıkkandan keyin Allohni unutayotgan kishilar bilan munofiqlar bilar. 24 soat hayotga kelishingdan o'lguninggacha faqatgina Allohni ko'rib turgandek ibodat qilasan. Allohni ko'rib turgandek ibodat qilasan. Bu taqvoning eng oliy darajasi bu. Eng past darajasi nima? agar sen ko'rmayotgan bo'lsang Alloh seni ko'rib turibdi bu taqvoni past darajasi bu oliy darajasi Allohni ko'rib turgandek ibodat qilasan Allohni ko'rib turgandek bandalik qilasan oshkor maxfi, botin zohir qaul fe'l hammasini Allohni ko'rib turgandek amal qilasan Agar bu darajada iymoning, taqvoing rivojlanmagan bo'lsa, Alloh meni ko'rib turibdi deb amal qiladi. Bu eng pasti bu. Agar kimda bu sifatdan bo'lmasa, u demak taqvoni eng pastidan ham pastroq o'rinda u. Agar bir guruh, bir madrasa, bir jamoat, bir davlat Allohni ko'rib turibman. yoki undan eng zaiflari Alloh meni ko'rib turibdi deb hayot kechirsa, bularga amr ma'ruf kerak yo'q. Bularga polis kerak yo'q ularga. Nima ular Allohdan qo'rqib yashaydi u. Allohning azobi qattiq. Bu polis azobi yoki amr ma'ruf yo istixborot azobi ishtima emas. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna sola. ular namozlarini qoyim qilishadi. Namozlarini o'qishadi emas. Va yusalluna sola Va yuqimuna sola. Namozlarini qoyim qilishadi, barpo qilishadi. namozlariga beparvo bo'lib namozlariga shulq qilayotgan kishilarni Allah alloh taolo i maunda vaid bilan nima deydi favaylul lil musallin namoz o'quvchilarga vayl bo'lsin u jahannamdagi vayl degan vodiy bo'lsin xoh u namoz o'qib namozida beparvo namoz o'qiyotgan kishilarni holiga voy bo'lsin degan tafsir bo'lsin namozni o'qigan lekin namozni allazinahum fi solatihim saun namozlarga beparvo Namozlarning vaqtiga beparvo va eng muhim narsa nima namoz ularni tarbiyalamagan inna solata tanha anil fahshai val munkar va zikrulloh akbar namozni nimaga Alloh taolo farz qildi mu'minlar uchun g'aybga iymon keltirgan muttaqilarni tarbiyalashlik uchun Alloh taolo katta murabbiy qilib qo'ydi bu namoz. Nima deyapti Alloh taolo? Albatta namoz namozni qoyim qilayotgan, namozni to'la-to'kis barpo qilayotgan mu'minlarni fahs, munkar ishlardan nima qiladi? Qaytaradi. Kimni namozi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar? Fahsh va munkardan uni qaytarmayaptimi? U faqat Allohdan uzoqlashib qoladi. Allohdan uzoqlashibdi. Agar kishi o'zini namozini Alloh taolo buni Me'roj kechasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga osmonda farz qildi. Qolgan hamma hukmlar yerda farz bo'lgan birodarlar. Lekin namoz Alloh taolo Me'rojda buni, Me'roj kechasida rasululloh sollallohu alayhi vasallam farz qildi avval 50 marotaba edi Musa alayhissalom o'rtaga kirib rasululloh vasallam qaytib borib Robbilaridan so'rab so'rab 5 martaga tushgan lekin 5 marta namozni qoyim qilganlarga 50 ta namozni savob bor va eng muhim narsa qiyomat kuni birinchi so'raladigan ibodat bu namoz kimni namozdagi savoldan najoti oson bo'lsa qolgan savollar oson bo'ladi namozlarini ular barpo qilishadi. Va namoz aytib o'tdik, kimni namozi agar istasa, qabul bo'layotganini ko'rishligini istasa, namozni uni yomon ishlardan qaytarayotganligini ko'radi. Namoz o'qib ham gunoh qilyapkan, namoz o'qib ham fahsh qilyapkan, namoz o'qib ham munkar amallarni qilyapkan odam xotirjam bo'lsin, namozi qabul bo'lmayapkan. Xotirjam bo'lsin. Mana kishi Ramazon ro'zasini tutadi bir yilda, bir oyda. Shundan Alloh taol aytdiki, la'allakum tattaqun, shoyatki muttaqilardan bo'lib chiqsa ana shu Ramazon ro'zasini tutdi. Kimdakin Ramazon ro'zasini tutdi, shuni ko'rish istayapti. Bilsinki, mana shu Ramazondan keyin u bo'ladi bo'ladi. Muttaqi emas, mufsid bo'lsa, solih emas, tolih bo'lib chiqadigan bo'lsa, xotirjam bo'lsin. Birovi faqat ochlik e'lon qilib, xolos ochlik, ochlik e'lon qilib, taom yemabdi, suv ichmabdi va man qilingan narsadan o'zini tiyibdi, xolos. Bunga savob yo'q. Hajam ham hijrat ham shuni singaring, ham shuni Shuning uchun ham Qur'oni Karim, shariat-i islomiy mana bu tarbiyalarni 13 yil mobaynida sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llari bilan bergandan keyin 13 yildan keyin hijrat diyorida endi hukmlar Alloh taolo hukmlarini nozil qildi va nahy qilib qaytargan narsalarni qaytardi. Gunohlarga, jinoyatlarga Alloh taolo jazoni Madina munavvarada tatbiq qilishini Alloh taolo rasuliga buyurdi. Va mana shuncha da'vatlardan keyin, shuncha oyatlardan keyin, shuncha hadislardan keyin ham gunohlardan tiyilmayotgan kishilarga shariat qattiq jazolarni tayinladi. Shu jumladan o'g'irlik Madinada qo'lini kesishlik o'g'irligi Alloh taolo hukmini nozil qildi. Allohning razzoqligiga, Allohning rizq berishligiga bo'lgan shuncha da'vatlarni eshitgandan keyin ham yana o'g'irlik qilgan bo'lsa qo'li kesildi. Bu adolatli hukm edi. Boshqa gunohlarga. Aytmoqchi bo'lgan gapim birodarlar, namoz ularni gunohlardan tiyadi. va ular biz rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladi. Bu muttakilin sıfatı bu. Eng birinchi aytdik, g'aybga ular iman keltirgan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ey iymon keltirgan mo'minlar ollohdan qo'rqinglar va har bir nafs ertaga qiyomat kunida robbisini huzurida savolga tutilgan vaqtida nima amal qilganligiga bir boqib qarab qo'ysin Lig'at ertaga aytadi birodarlar. Qiyomatda g'od deyiladi, ertaga. Shunchalik yaqin. Ertaga qiyomat kunida Robbisining huzurida nima amallarni qilib borganligini bir hayoti dunyoda qarab qo'ysin, nima tayyorladim. Shuning uchun bilan hatto Xattob aytadilarki, hisobga uchramasdan oldin o'zingizni hisoblab qo'ying, hisob qilib yuringlar. Parvardigoringizning huzuridagi hisob kitobga ro'bara bo'lmasdan oldin o'zingizni hayotda hisob qiling. G'aybga iymon keltirgan kishi hisob kitobga iymon keltiradi. Taroziga iymon keltiradi. Amallarni ko'rishga iymon keltiradi. Allohdan taqvo qilinglar. Alloh albatta sizlarni qilayotgan amallaringizdan xabardor. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون sizlar Allohni unutib so'ngra o'zlarini ham kim ekanliklarini unutganlar singari bo'lib qolmaylar. Ular fosiq, itoatsiz insonlardir. Kishi qachon Robbisiga osiy bo'ladi? Qachon Robbisini chizib qo'ygan chiziqdan chiqadi? U Robbisini unutadi. Kofirlar nimaga shuncha Allohning ne'matlaridan ne'matlanib turib yer yuzida kufr, shirk, fasod, zulmni tarqatadi bular? Chunki Allohni ular unutgan. Allohni tanimaydilar. Hattoki inson degan mana shu kofir mushriklar qilayotgan jinoyatni hayvonlar qilmaydi, birodarlar. Yevropa bugun g'arb yer yuziga biz demokratiyani tarqatamiz deydi. Madaniyatni insonlarga qanday yashashni o'rgatamiz deydi. Mana shu Yevropada bo'layotgan jinoyatlar jinoyatlarni agar hayvonlarga bir film qilib ko'rsatib berilsa, hayvonlar bu insonlarning yuziga tufurib oladi. Bu jinoyatlardan birinchi ularni Alloh subhanahu va taologa mushrikligi kufri, yeryüzdeki isyanı, isyoni, zulmi, fasodi va bu fasodni yeryüzüge yuziga tarqatishligi. Avropa bugun g'arb madeniyeti, Hollandiya yani shu Ingiliston hayvonlar bilan nikahlanışlığını qonunlashtirib bergan. Qaysi bir erkak eshak bilan uylana oladi? it bilan turmush qura oladi. Va eng yomoni erkaklar erkaklar bilan boslik qiladi. Lut qavmini shuni qiladi. Erkaklar erkaklar bilan uylanadi. Va buni rasmiylashtirib qo'ygan, qonunlashtirib qo'ygan. Qaysi bir erkak erkak bilan turmush qura oladi, oila qura oladi. Buni hayvonlar qilmaydi. Hayvon erkagi erkagi bilan jinsiy aloqa qilmaydi. Hayvonlar, darrandalar buni qilmaydi. Lekin bugun kofirlar buni qilyapti. Bu hayvonlar qilmaydi. Shu it erkak it erkak it bilan jinsiy muomala qilmaydi. To'ng'iz qinjir qilmaydi, eshak qilmaydi shuning uchun. Lekin insonman degan. Bo'yniga galstuk taqib olgan. Yer yuziga odamlarga yashashini o'rgatmoqchi bo'lganlar qiladi buni. Bular parlamentda a'zolari bor. Hamma iflos ish qiladi bular. Nimaga? Ular Allohni unutgan kishilar. Va o'zlarining nafslarini ham unutgan. Alloh taolay aytayaptiki, "Va laqad karramna bani adam." Biz odamni avlodlarini mukarram qildik. butun koinotlarni, koinotdagi barcha narsalarni, bu yerdagi, yerdagi barcha narsalarni Alloh taolo o'zining halifesi insonni xizmati uchun yaratdi. Oftob, mahtab, yulduzlar, bu tog'lar, bu yer ostidagi, ustidagi hamma narsa inson uchun yaratildi. Inson Allohga bandalik kılıçlığı uchun yaratildi. Malaikalarni Odam alayhissalomga sajda qildirdi Alloh taolo. Salom sajdasini qildirdi. Malaikalar sajda qildi Odam alayhissalomga. Butun malaikalar kiroman kotibim bo'lsin, boshqasi xizmatda. Mana shu inson Allohning mulkida shunday fasodlarni qilyapti. Sababi nima? Iymonsizlik. Sababi nima? Allohni tanimaslik. başkalarına bas. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين الله تعالى Allah'ka asi bo'lgan. Allah'ka gunohga jur'at qilyapgan. Allohni inkor qilyapgan kofirga, kofir insonga aytayaptiki, ey inson, seni yaratgan, senga ko'p mehribonlik qilib seni yaratgan Parvardigoring bo'lgan Allohga gunoh qilishlikka mag'rurlantirgan narsa nima? Nima sababdan sen mag'rurlanyapsan? U seni shunday go'zal suratda yaratgan edi. Va hamma a'zoyingni barobar qilib yaratgan edi. Ko'zingni chiroyli qilib yaratgan edi, tilingni joyiga, oyoq qo'lingni hamma va bo'lib ham butun a'zolaringni eng go'zal qilib yaratgandiku. Seni u zot boshqa bir suratda, boshqa bir hayvon darrandiga o'xshab xalq qilishga qodir edi. Lekin seni ishq qilib yaratmadi. It qilib yaratmadi, to'ng'iz qilib yaratmadi, seni inson qilib yaratdi. Nimaga senga shunchalar ihson qilgan Allohga sen kofir bo'lasan? nimaga gunoh qilasan nimaga mag'rursan sen va bu g'ururni alloh taolo javobini kelgusi oyatda aytadi: kalla bal tukazzibuna biddin bunchalik ojiz zaif qo'lidan hech vaqo kelmaydigan insonni buyuk Robbisiga jur'at qilyapkanligining sababi sizlar qiyomat kunini inkor qilasizlar qiyomat kundagi mukofot va jazoni inkor qilasizlar. Qiyomat kunda Allohning jannati, do'zaxi borligini inkor qilasizlar. Shuning uchun bu gunohga jur'at qilasizlar. Gunohga, gunoh uriyap, qo'lini urayotgan kishilar sabab oxiratga iymoni zaif. Demak, biz ana shu qolmasligimiz kerak. Va Alloh taolaga marhamat qilyaptiki, kalla bal tukazzibuna bid-din, bid-din ya'ni qiyomat kunini sizlar yolg'on deysizlar, ishonmaysizlar. Shuning uchun gunoh qilasizlar. Va inna alaykum lahafizin. Kiraman katimin. Ya'lamuna ma taf'alun. sizlarni biz ustingizdan doim sizlarni hifozat qilib turadigan kiroman kotibin mukarram bo'lgan kotib farishtalarni biz sizlarni ustingizga qo'yib qo'yganmiz ular sizlar qilayotgan amalni barchasidan xabardor uni yozyapgan ular kiroman kotibinga iymon keltirganmiz bittasi savobimiz bo'ladi bittasi gunohimiz bo'ladi Shuning uchun Umar ibn Xattob aytdilarki, lashkarlar chiqib ketayotgandi. Fors lashkari Sa'd ibn Abi Waqqas boshchiligida bularga vasiyat qildilarki, sizlar Allohning yo'liga chiqib ketyapsizlar. Jihad qilgani, insonlarni dinga da'vat qilgan chiqib ketyapsizlar. Allohning yo'lda yurib gunoh qilishidan qo'rqinglar. Uzina bilan doim birga bo'lgan kiroman kotibindan hayo qilinglar. Allohdan hayo qilinglar. Isyon gunohni sabab birodarlar shu. Palonchi olim Karzay bilan birga. Shuncha ilmi bor nimaga Karzay bilan mushriklar bilan birga. Sayof hadis ilmida doktor, professor u. Sihoh sitdan hifz qilgan. Sihoh sitta kitobni, hadis kitobini hifz yoddan biladi. lekin Amerika bilan birga. Hey, Amerika bilan birga. Boshqa qancha-qancha mana Fazlur Rahmon qancha-qancha olimlar bor. Nima kofirlar bilan birga. Yoki musulmonlarni hamida emas. Nima sabab ilmiga amal qilmagan? Biz ham o'zimizni bir qaraylik, xo'p biz ham shuncha ilm o'qidik. Amal qilyapmizmi, qilmayapmizmi? har kim o'zini nafsiga o'zini vijdoniga o'zi javob bersin bir salafi solihlarimiz tarixini ko'raylik usomat ibn zayd desa hamma biladi e bu amirul umaro 17 yoshida barcha sahobalarga rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafidan amir bo'lgan kishi biz salaflarimiz ular muhammad ibn qosim hindistonni fotihi 17 yosh. Qutaybat ibn Muslim Buxoro tos sindgacha fath qilgan. 20 yosh. Tariq ibn Ziyod Andalus fotihi 20 yosh atrofida. Sayfiddin Qutuz bu ham 20 yosh atrofida Mo'g'ul sindirib tashagan. Bularning tarixini o'qiylik. Bularning amali qiyomat kunigacha musulmonlar amal qiladigan kitob u. Shuni amalga erishlar. Ya'ni bizni o'tgan salaflarimiz, salafi solihlarimiz islom tarixini o'zlarini yaxshi amallar bilan to'ldirib qo'ygan. Bizchi ichimizda 17 yoshda bo'lsa kerak. 20 yoshda bo'lsa kerak. Biz nima to'ldirdik? Hubus oq sahifalarni islom tarixi yoziladigan yaxshi amallarimiz bilan to'ldiryapmizmi yoki yomon amallarimiz bilan? Xo'p, endi shayton aytishi mumkin, "Ey Muhammad ibn Qosim bu tobiin bo'lgan. Usoma ibn Zayd bu Hib ibn Hib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobiylari bo'lgan." Ha, ular uzoq kelgan. Lekin aslan bu xato tushuncha bu. Shaytoniy vasvasa bu. E sahobalarning iymoniga bizning iymonimiz o'xsharmidi yo? Unday bo'lsa Qur'on va payg'ambar faqat o'sha zamonni saodatga qozonganda nauzubillah min zalik kitob va sunnat shariat bugun iskirip qopti-da. Bu shaytoniy vasfaza. Xo'p, öyle dem qolsin mayli. Hakkımız yok orada Işte. o'zimiz saloflarimizchi yaqinda o'tgan saloflarimiz Muftiy Abu Bakr. Ustoz Nurul Haq. Ahmadi. Qancha solihlarimiz bor, o'zimiz yaqinda o'tdi bular. Bir yilami, ikki yilami bo'lmadi. Nimaga ularga o'xshamaymiz? Nimaga ularga o'xshamaymiz? Ikrima yodimda bor. Qur'onga baul qilganligi xabari kelganda biz Deli jangidan qaytib borganimizda Vonada menga xat yozdi. O'shanda yangi hofizi Qur'on bo'lgan. Qoraka dedi, Qur'onni biz yodlashdan maqsad unga amal qilishlik edi. Bugun Qur'onni kofirlar ustiga baul qilyapgan ekan. Biz endi ertaga bu Qur'onga qalay qaraymiz? Menga sharoit qilib bering, men istishodi amaliyot qilaman. Menga endi hayot keragi yo'qdi. Men hifz qilgan Qur'on ustiga hurmatsizlik bo'lyapti. Men bunga toqat qila olmayman. Menga shu imkoniyatni qilib bering, men istishodi amaliyot qilaman. Bizi salaf solihimiz Ikrima. Ikrima rahimahulloh bizi salafimiz. Buni tan olishimiz kerak va bizdan afzal. mana o'tirgan hammamizdan afzal chunki uni qiynagan narsa u qur'onni hifz qilganda u qur'onga amerikaliklar ochiq nima qilayotgandi bovul qilib ustidan o'q otayotgan u buni ko'tara olmadi sig'dira olmadi ichiga buni niyatiga yarasha alloh taolo shahodatini qabul qilsin yoki abdulloh zobilda shahid bo'lgan birodarimiz bu ham bir kun keldi toyir aka dedi bu nima gap bo'ldi qur'onga ma'mul qilsa bular payg'ambarimiz so'ksa biz kulib ha ha ha qilib xursand bo'lib yursak men fidoya amal qilaman men istishoda amal qilaman shu niyatda yubordik alloh taolo shahodatini qabul qilib shahid bo'ldi juda ko'p edi bular bular biz salaflarimiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilarki qaysi bir musulmon kechasini tong ottirsa-yu, ummatni g'amida tong ottirmaydigan bo'lsa, u bizdan emas dedilar. Ummat dedilar. Allohning nusratiga bizni kamchiliklarimiz sabab bo'lyapti, kelmayotganiga. Gunoh qilib qo'yamiz. gunohlardan qo'rqaylik birodarlar kufr ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina كالذين musa موسى iymon keltirgan mo'minlar sizlar Musoga ozor bergan Banu Isroilga o'xshab qolmanglar Musa alayhisalomga Banu Isroil ozor berganda sizlar shularga o'xshab qolmanglar Banu İsrail Musa aleyhisselam usta fakat tamassur kılardı. Büyürüklerini bajarmasdi. Sizlar shularga o'xshab qolinglar. Muhammad aleyhisselamning ruhi bizdan xursand emas, birodarlar. Ko'p aytib bergan men aytib beraman. Badr kuni jamga saf tortildi. Abdurrahmon ibn Af jang maydonida tursam deydi. O'ng tarafimda 15-16 yoshli bola, chap tarafimda 15-16 yoshlik yosh bolalar turib qoldi. Jang vaqti endi ro'bara-ro'bara jang bo'ladi. Shunda ko'nglimdan o'tdiki, yonimda yosh bola turib qoldi. Katta yoshlik kishilar bo'lganda, boqvat kishilar bo'lganda jang vaqtidagi og'ir holatda ular yordam bera olardi. Bu ikkita bolaning qo'lidan nima keladi degan narsa qalbimdan o'tib tilimga chiqmadi. Shunda o'ng qo'limda, o'ng tarafimda bu ikkitasi ansoriy bo'ldi. Bittasi qulog'imga aytdiki, "Ey amakijon" dedi. "Siz Abu Jahl taniysizmi?" Chunki bular ko'rmagan, ansoriy bular. Nima ishing bor dedi. Men eshitdim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Makkada ko'p azob bergan ekan. haqorat qilar ekan rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitmagan qulog'i bilan u internetdan ko'rmagan birodarlar u televizorda ham ko'rmagan eshitmagan qulog'i bilan eshitmagan lekin hijrat qilib kelgan muhojirlar aytganki abu jahl rasululloh sallam oshkor haqorat qilardi shuni eshitgan bu bu maozil ansoriy o'n besh o'n olti yashar bola ha taniyman aytdi shuni ko'rsangiz menga faqat ko'rsatib qo'ying men u bilan hisob kitobim bor agar bugun abu jahl ro'baramdan chiqsa-yu qo'limdan omon chiqsa maoz najot topmabdi ko'rsataman maydonda ko'rsam ko'rsataman ikkinchisi ham ayni savolni qildi ayni javob oldi bir mahal abu jahl yigirmatacha o'zini atrofidagi hozir boshlari bilan teliqlari bilan keldi Men aytdimki, sizlarni matlab qilgan talabingiz mana shu odam. O'sha o'tda turgan odam. Ikkitasi o'q qilib singari uchib ketish tarafga. Ikkitasi borib urib, urib, urib, urib hamma hozir boshini yiqitib, oxiri o'zining joniga yetib bordi. Bittasi shahid bo'ldi, bittasining qo'li ham kesilib ketdi. Muarrixlar aytishadiki, Abu jahlni qatlida Muoz va Muaviz radhiyallohu anhuma bularning qo'li bor ishtirok etgan. Bular qulog'i bilan eshitmagan. bizni singanin qulog'i bilan eshitgan emas payg'ambar haqorat bo'lganini eshitgan emas kimlardir kelib aytib bergan shunaqa bo'libdi debdi bu dard bizda ham bo'lishi kerak kim rasulullohni yaxshi ko'rmasa rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun jonini berishga tayyor bo'lmasa bilsin uni iymoni komil emas Ömer ibn Hattab verdiler. Ya Resulullah sizni men hammalasini ortiq yaxshi ko'raman. Hammalasini ortiq yaxshi ko'raman. Otamdan ham, onamdan ham, farzandlarimdan ham, Dünyadaki ayolim, molim, mulkim, dunyodagi barcha Fakat sizni ortiq ko'raman. Faqat o'zimni jonim o'zimga shirinlik qilyapti. Sizdan ortiq ko'ra olmayapman. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ey Umar, imanınız komil bo'lmabdi dedilar. Hamma narsani qurbon qilishga tayyor emas. Magar ham jonini saqlab turibdi. Chunki Alloh taolo marhamat qildiki, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabiy Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mu'minlar uchun, munofiqlar uchun emas. Mu'minlar uchun o'zlarini nafslaridan oliyroq, avloroq. Shuning uchun Rasululloh alayhi vasallam qaysi birini chaqirsalar, "Ya Abu Bakr, ya Umar, ya Hamza, ya falan" ota onam sizga fido bo'lsin ya rasululloh ota onam sizga fido bo'lsin u iymon kerak badal islamu g'ariba degan hadis mana bu yerda bor ota onani fido qila olasak jonimizni fido qila olasak keyin biz o'zimizni g'arib desa bo'ladi go'sht yemay qolsa bir haftada g'arib bo'lib qoldikda bir ichimlik ichmay qolsa g'arib bo'lib qoldik. Ha, bu g'ariblik emas bu. G'ariblik shuki Xudo rasuli uchun jonni berishga tayyor bo'lishlik. Shunda Umar nima dedilar? O'ylab ko'rdilar. Sahobalarda munofiqatlik yo'q edi. Bir ish qila olmasa qila olmayman dedi, qilsa qilaman dedi. o'ylab qoldi, shu rivoyatda keladi. Bir necha muddat o'ylab ko'rdi. Shunda aytdiki, "Ya Rasululloh, bitta jon aganda. Mingta jonim bo'lsa siz uchun fido qilaman." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, endi endi iymoningiz komil bo'ldi." Biz vatandan iymonimizni komil qilish uchun hijrat qilganmiz. ota-onamizdan shuning uchun voz kechganmizki, iymonimiz komil bo'lsin. Ota-onamizdan bezor bo'lganimizdan, vatanimizdan bezor bo'lganimizdan, opa-singillarimizni yomon ko'rganimizdan emas, shu iymonimiz komil bo'larmikin? Chunki Rasululloh sallam alayhi vasallam aytadilarki, sifat bir mu'minda jamlansa, shundagina u iymon halovatini topadi. Birinchisi Alloh va Rasuli uning uchun butun insoniyatdan barcha narsadan nima suyumliroq mahbubroq bo'ladi hamma narsa dunyodagi o'zining jonini ham qurbon qiladi Uhud kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qatl qilishlik uchun solingan qilichga Talhat ibn Ubaydulloh qo'llarini tutib yurdi, qo'llari uzilib ketdi. Talhat ibn Ubaydulloh yana yanaganlar. Voy deganga o'xshab. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Talha qah demaganingizda hayot aka siz jannatdagi o'rningizni ko'rib yashardingiz qah deb qo'ydingiz minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adulloh mana shu o'shalardan bittasi faminhum man qada aba talha bo'ladi Abu Dujolatul ansoriy Uhud kuni Rasululloh sallam shunday qalqon bo'lib himoya qildi. Butun jasadlari otilingan kamon o'qlari nayzalardan titra tikani singanim bo'lib ketdi. Uhud kuni muslima sahobiyalar eshitib qoldiki Rasululloh sallam shahid bo'ldi. Bir qancha jang maydoniga kirib ketdi. Agar Rasululloh sallam shahid bo'lgan bo'lsa, endi bizga hayot keragi yo'q. Alloh taolo bugungi ummatga hatto o'sha sahobiyalar, loaqal o'sha sahobiy ayollarning iymonini bersin. har kim o'ziga o'zi tarozisi bor birodarlar chunki bir qavmni alloh taolo holini o'zgartirmaydi u qavm o'zini har biri o'zini o'zgartirmasa biz doim aytganmiz boshqa jamoatlardan boshqa muhojirlardan farq tarafimiz yo'q bizni magaram ba'zi bir amallarimizda farqi bor Shundan bittasi biz o'zimiz jonimizni vaqf qilyamiz. Dehqonchilik qilmaymiz, mardikorchilik qilmaymiz, muzdurlik qilmaymiz. Rizqimizni Robbimiz beradi. Hech qaysi jamoat a'zosi ayol fikr qilmaydi. Ertaga nima yerkinman? Bu g'amda Alloh taolo bizni behojat qilib qo'yadi. Nimaga? Milliard milliard insonlar non topa olmayapti. Nimaga bizni behojat qilib qo'ygan? xotirjam qilib qo'ygan chunki bizni niyatimiz allohni diniga yordam berishlik bu niyat o'zgarib qolmasin birodarlar va amalimiz o'zgarmasin ikki narsa niyat amal <laughs> shu ikkita narsa o'zgarmasa birodarlar inshaalloh yer yuzini xilofatini alloh taolo beradi bu ikkita narsa buzilsa dunyoni hammasi biz bilan birga bo'lsa dunyoni hamma boyligi biz bilan bo'lsa puli biz xor bo'lamiz shuning uchun kelinglar tirik qur'on bo'laylik tirik qur'on bo'laylik mana hozir afg'onistonga kirgizib yubordik guruhlar qo'mondonlar keldi kimni jo'natamiz hamma palon palon palonchini jo'natasizlar madrasaga tegmasin madrasalarga iymoniga ishonmagandan emas. Hammani ketkizdim, madrasaga tegmadim. Ustozlarga ham, shogirdlarga ham tegmadim. Nimaga? Bu jangdan bu jangdan bu yerda o'qiyotgan ilmimiz muhimmi? Savol tug'iladi. Talabatul ilm farz bo'lgan qaysi farz? bir musulmon kishiga nima zarur? Namozdagi farzını bilish kerak, ro'zadagi farz. Shularni bilishiga farz ayn. Unaqangi ko'p ilmlar olish farz var. Lekin bugün, sizlarni her bir daqiqani agar lag'v bila o'tkazsani harom sizlarga. Behud o'tsani harom. Chunki mana buncha gap eshitgandagi odam sig'may ketadi ichiga. har bir kishi iymoni agar komil bo'lgan bo'lsa men pidoylik qilaman dedi lekin nima qilmoqchimiz bizni maqsadimiz bizdan keyin agar biz chayilib ketsak bir komil ummatga peshvo bo'ladigan kishilar chiqishini umid qilganmiz namozda ham imomlik qilsin jang maydonida ham qo'mondonlik qilsin axloq odobda namuna bo'lsin siyosat hukumat qilishlikda rahbar bo'lsin ummatni najot berishimiz kerak birodarlar shuning uchun kelinglar komil musulmon bo'laylik اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا alloh taolo marhamat qildiki bugunda hajjatul vadoda nozil bo'lgan oyat bugungi kunda men sizlarni dininglarni komil qilib berdim va ne'matlarimni tamomiga yetkazdim va sizlar uchun din deb islomni din bo'lishiga men o'zim rozi bo'ldim dedi komil musulmon bo'ladi shuning uchun birodarlar mana bu ishlayotgan so'zlarga amal qilishni alloh taolo nasib qilsin ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين deb duo qilamiz. Ey Alloh bizning gunohlarimizni o'zing mag'firat qilgin. Seni yo'lingda jihad qilishlikda ko'p xato kamchiliklarga yo'l qo'yganmiz, haddan oshganmiz, bularni o'zing kechirgin va bizni qadamlarimiz sobit qadam qilgin va bizlarni kofir qavmlarning ustidan g'olib qilgin deb duo qilishimiz kerak. Bu gaplarimizga Alloh shohid. kiraman katibin şahit, muminler şahit. Biz silay ko'p gaplar yetkazayotganmiz. Çünki Allah'ın şahit qilib qo'yaman. Allohimma Allah şahit bugün men bu birodarlarimga, avlodlarga bu omonatlarni yetkazyapman. Ertaga ishtimadi deyishlikka hech kimni uzuri yo'q birodarlar. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Jazakumullohu khayran. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasi shu avlod ko'rar.